Prosto, znate kako kažu, emisija ide u živo, bože moj, pa valjda je to onda nekome i opravdanje za sve nama, zapravo i ne bi trebalo biti, ali ajde. A, e, započeli smo ovaj 52. kupek po redu sa hitom Hajdi Korošec, moj vojak nakon toga je bila pauza gde sam ja zapravo pričao, ali se ništa nije čulo u programu, pa bi bio red da ponovim neke stvari. A to što ću ponoviti je sledeće nekoliko važnih informacija. Dakle, 52. kupek po redu, prvo dobroveče svima, 52. kupek po redu zapravo će biti uglavnom baziran u Sloveniji. U Sloveniji i u muzičkom smislu, a u Sloveniji i u smislu gosta koga ćemo večeras slušati. Reč je o Goranu Vojnoviću, mladom književniku iz Ljubljane, koji je baš negde pred sajem knjiga objavio album Jugoslavija moja dežela, a koji je inače poznat i po romanu Čefuri Raus, odnosno kako je to kod nas prevedeno Južnjaci marš. Obe knjige, barem što se Srbije tiče, objavljene su pod etiketom eh, izdavačke kuće Rende, koja će nakon razgovora sa Goranom Vojnovićem, onim najbržima koji budu pisali na thekupek, odnosno thekupek.gmail.com, eh, pokloniti i po koju knjigu. P, p, p. Odmaknite i smanjite radio. Da. E, Goran Vojnović je inače knjigu Jugoslavije moja država objavio pre nekoliko meseci, a ovde je baš pred sajam knjiga se pojavila. Goran Vojnović koji se zapravo u svojim delima i bavi negde i tim mojim vojakom, uh, odnosom Slovenije i Slovenaca naspram Došljaka, Čefurija, Južnjaka ili kako god ih zapravo nazvali u koji se bavi zapravo i odnosom Slovenije naspram 90. godina i ratova koji su se ovdje dešavali. Goran Vojnović koji je zbog svog dela Čefuri i Raus zapravo čak bio i skoro meta krivične prijeve slovenečke policije, pošto ih je prozivao. Goran Vojnović koji je, imat ćete uskoro prilike da čujete zaista jedan sjajan sagovornik, siguran sam kad dođete do knjige vidjet ćete koliko je dobar pisac ali ajde da ja sada ne dužim jer sam sve ovo zapravo već jedan put ispričao i najgore je zapravo ponavljati sve. E, mi ćemo nastaviti dalje muzički sa Slovenijom, pušit ćemo malo pankrte i zapravo ćemo i pauze praviti otprilike sa sličnim delima, odnosno nedelima. Nakon toga slušamo Gorana Vojnovića, dakle da ponovim još jedan put, hekupeket.gmail.com, najbrži prsti dobijaju knjigu koju spadaju moja žela a ah, mi nastavljamo dalje. Pričat ćemo zapravo prvo o, o, o, o tvojoj knjizi Jugoslavija moja država, pa onda idemo i dalje. E, gde je do sada sve objavljena knjiga? Pa knjiga u stvari je objavljena samo u Sloveniji, znači ovo je njen prvi prevod koji izlazi. Pa, tako da nekako priprema, pripremaju se prevodi na hrvatski i bosanski, znači to će biti još jedna knjiga koja će biti prevedena na tri srpsko-hrvatska jezika, S tim što ovog puta tome svemu pridodaju se i Bugari koji imaju svoj prevod i u dogovoru smo još sa recimo sa njemačkim izdavačima još sa nekim drugim izdavačima međutim ovo je znači Slađana iz Rendeta je uspela da evo, prva završi prevod i da objavi knjigu za Beogradski sajam, tako da je to međunarodna premijera, recimo, tome knjige. Međunarodna premijera jednog srpsko-hrvatskog ili hrvatsko-srpskog ili kog već da. jezika. Da, to je, to je nekako već kod moje prve knjige, eto, našlo se tri izdavača iz tri države koja bi koja su to prevela i objavila na 13 jezika. Bilo je čak i nešto problema jer su se te knjige onda prodavale na nekim istim mjestima pa je dolazilo do nekih e, nesuglasica. Međutim, nekako ispostavilo se da drugčije ne ide, da je jako teško, neizvodivo da bi jedan od znači izvođač mogao da pokrije sav ta prostor sa jednim prevodom što bi bila možda i moja neka intimna želja, međutim, eto, prihvatio sam tu realnost, tako da ću da promoviram tri različite, a u suštini iste knjige na ovim mhm. prostorima. Koliko to podsjeća, sad si me podsjetio na jedan detalj. E, svoje vremeno se Jadranka Kosor hvalila kako će čitav prevod, jeli, ekokomuniter, dakle tih evropskih propisa zapravo pokloniti Srbiji kada dođe Srbija na red jeli da zapravo prevodi sve te zakone koji su zaista ogromni i što je i ogroman posao. Možda to negdje podsjeća na to. pa, pa, pa ta zbrka sa tim sa tim da su da je, da je srpsko-hrvatski jezik u stvari sastavljen iz četiri, sad trenutno četiri različita jezika je u stvari prilično zabavna ako umijemo tome da se smijemo, ako nas to ne ljuti. Mene lično to ne ljuti, os, mislim, osim što imam tri knjige, osim što je moguća onda razno razna analiza svih tih prevoda, znači ima jedna cura koja je diplomirala na tu temu na Filozofskom fakultetu u Ljubljani, jer je to normalno, to je neki sad prostor istraživanja, poređenja, svega toga. I i samim time može da bude jako zabavno, a u suštini ja mislim da ipak to malo tužno. Znači, ako mogu, može pola svijeta da govori engleski na tri različita kontinenta i da se taj jezik još uvijek zove engleski, bez obzira na različitosti između australskog, engleskog, američkog, engleskog i, i britanskog, engleskog, recimo ako pobrojimo samo te glavne skupine e, onda što ne bi ovaj naš jezik mogli da nazovemo, pa ne mora biti hrvatsko-srpski, evo ja, meni se čini onaj najbolji, nekako, najbolje ime za taj jezik naški. Pa da mislim da da se baš ne petljamo kod tih prevoda, e, da sutra Evropska unija ne plaća, mislim, ne znam koliko prevoditelja na ne znam koliko različitih e, naških jezika, e, da jednostavno prihvatimo to što lingvisti, ozbiljni lingvisti, već i onako tvrde da to jedan jedini jezik, a da su sve ostalo dijalekti koji su politički nasilno na neki način eh, pomaknuti u jezike. Crnogorci su to rešili tako što su jezik nazvali maternji, Sad postoji ta četvrta opcija da ti izađe i na maternjem jeziku. A... Bila je to jedno vrijeme čak i realna opcija, međutim, e, je, pošto sam ja nekako već dvije knjige objavio za rende i u Beogradu i oba dvije knjige nekako su podrazumijevale da, da, da se prodaju na tržištu i Crne Gore i Srbije e, gdje Rende nekako e, radi, onda je i to nekako zapalo i, i za ovu knjigu, ne, prije nego što smo uopšte mogli ozbiljno da, da, da pomislimo da bi sad bio prevod i prevodinac crnogorski, mada je bilo ponuda iz te strane. Sam naslov ti negde implicira da je u knjizi zapravo možda reč o nekoj vrsti jugonostalgije. Jugoslavija moja država, međutim, knjiga to definitivno nije. Pa da, mislim, zanimljivo je da da bi, kad bi to bila moja knjiga, onda bi ti neki taj, taj pomisao na to da je to neka jugonostalgična priča meni bili prumorno razumljiviji nego nego posle činjenice da moja prva knjiga se zvala Čafuri Raus odnosno Južnjaci marš u srpskom prevodu a svi znamo da je priča sama i poenta knjige bila potpuno obrnuta znači mislim da nekako od autora koji na taj način upotrebljava naslove knjiga ljudi bi trebalo već da očekuju da i na ovaj naslov e, ne sugerira ono š, na što vam prvo pada na pamet. E, tako da, to svakako nije jugonostalgična priča, niti je to njena želja, um, nego upravo ono, obrnuto pokušavam da u stvari otkrijem u njoj E, kako to da smo mi kao djeca doživljavali taj svijet e, bivše Jugoslavije u kom smo odrastali, recimo ja sam živio to 10-11 godina, e, u nekom okruženju koje, koje je bilo ubeđeno da živi u jako idiličnom ovakvom svijetu, kako je to na jednom onako krvavo, brutalno raspalo? Kako, gdje je, znači, tajna toga nepojmljivog po meni, mislim, bar tada, ovaj, na neki način sada, to, tih razlika između našeg shvatanja tog svijeta i te njegove neke realnosti kakva se pokazala posle. I u tome e, nema ništa nostalgično. Ja ne žalim za onim idilom, jer nekako sam ubijeđen da je ona bila prividna, jer da nije bila prividna ne bi se onako završilo kako je. Znači, e, radi se samo o tome da ja pokušavam u knjizi da se ispitam o tome e, šta se desilo sa tim svijetom, s tim prividom tog svijeta u kom su ipak mnogi, mnogi ljudi živjeli, znači u tom prividu bratstva jedinstva koji možda nije, ne va, nije važio za čitavu tu Jugoslaviju, nego je važio za prilično velik broj ljudi koje je to vjerovala i to živjela e, i šta se desilo sad sa tim ljudima, a posebno sa tim svijetom, mislim, gdje je taj svijet nestao poslije 90-ih, taj široki svijet, taj, mislim, u kom smo i mi na neki način odrastali. Da li je od njega išta ostalo ili se on jednostavno pretvorio u ništa, mislim, ili su se ljudi svi pretvorili u nešto drugo, i, i to je nek, nešto što ja istražujem u toj knjizi. Naravno, naslov je došao stvari na kraju. Ja sam imao potpuno drugi naslov, on je, mislim, po jednom grafitu koji se pojavljao u knjigici, to je bio radni naslov, uh, grafit je Kosovo Republika Istra kontinent, međutim ispostavilo se da taj grafit u stvari posebno čitavcima o Sloveniji ne govori apsolutno ništa. Mislim da oni ga se ne sjećaju, da bi to samo zbunilo na neki način uh, čitavce. I onda smo tražili nekako nešto što bi ipak bilo i malo provokativno i nekako i govorilo o tome o čemu se u romanu radi i onda smo parafrazirali onaj čuveni slogan Slovenija moja dežela koji dan danas ima jedan jako pozitivnu nam naboj u Sloveniji e, mada sam ja recimo prilično kritičan do njega i do cijele te akcije jer je na neki način legitimi, legitimirala u onoj Jugoslaviji neki nacionalizam, neki znači to ne promovirala Sloveniju kao regiju budila taj patriotski osjećaj, um, prikazivajući te neke ljepote Slovenije i na taj način davala legitimnost slovenskom nacionalizmu i svim ostalim nacionalizmima bivšeg ostaje, znači neki novi trend se tu uspostavljao i na neki način i taj ta akcija bila dio svega onoga što će se posle desiti mada se verovatno nikome od ljudi koji su se tad koji su bili dio te akcije, koji su je stvarali, nije ni ni blizu, nisu se mogli oni vjerojatno ni misli da šta će se desiti, niti su oni to planski radili. Ali ja mislim da to ipak, znači Jugoslavija moja država u smislu uh, buđenja nekih nacionalizama ispod onoga što se svima nama čini fino, prihvatljivo i lijepo. Tako da u tom smislu ja svačam taj svoj naslov. Mm -hmm. E, glavni lik u samoj knjizi zapravo dolazi do saznanja, nakon što je jeli, godinama živio obezbe, obezbeđenju. U ubeđenju da je ostao bez oca, da je negde poginuo, zapravo dolazi do saznanja da ga nema zato jer je čovek negde na listi traženih ratnih zločinaca. Koliko ti je između ostalog možda čak i podloga za tvoju knjigu bila i pesma Damira Avdića Bratstvo i jedinstvo. Ne znam, ako znaš o čemu se radi, gde on između ostalog govori da se sad stvarno upoznajemo onakvi kakvi stvarno jesmo uz masovne grobnice i tako dalje. Pa Damir Avdića ja jako volim i, i, i što više ne slušam i što više pratim njegov rad Vidim kako smo se jako bliski po tim nekim razmišljanjima i jednostavno mi se čini da je on jedan od onih autora koje danas e, treba puno više slušati nego što ih ljudi slušaju jedan od jako relevantnih autora ne znam da li sam da li je sam uzeo njegovu podlogu, ne znam da li sam sad, ne znam da li sam je čuo prije nego što sam počeo da razmišljam o tom romanu i pišem, ali sam svakako u nekom postao svjestan te naše sličnosti u nekim razmišljanjima i shvatanjima i mislim da na neki način jako smo bliski, mada radimo potpuno drugčije stvari na drugčiji način, međutim taj odnos do te jugonostalgije e, to nekako danas ta želja prividna da se nekako zaboravlja šta je sve se desilo da se samo govori o onim lijepim stvarima divnim koje nas vezuju o tom opet bratstvu, jedinstvu e, to na neki način se meni ne, čini jednako štetno kao što se čini Damiru o čemu on a, pjeva, mislim. A, tako da tu sigurno ima nekih poveznica, ali mislim da smo i ja i on ovo oboje startovali iz nekih svojih ličnih razmišljanja i, i uvjerenja i, i onoga što nas u ovom u ovoj pojavi svoje te jugonostalgije i u stvari smetam. Što mene, mislim, možda smeta sigurno je da danas ljudi puno više nego puno bolje nego što poznaju Damira Avdića, poznaju ne znam, ljude koji su stvarali 20 godina prije njega samo zato što su bio dio one Jugoslavije i koje se oni rado sjećaju. A, I to mislim da u tom smislu se meni čini još Jugoslavila jako štetno, zato što jednostavno zauzima nenormalan medijski prostor, neke stvari, znači kada okrenete radio bilo gdje na ovim prostorima, uglavnom ima puno više mogućnosti da ćete čuti, ne znam, stare pjesme Bajage, Azre, Azre i tako dalje nego što ćete čuti nove stvari koje se dešavaju, nego što ćete čuti Damir Avdića, Goribor, TBF, mislim, Edo Majku i tako dalje. Mislim, nekako je to postalo u toliko mjeri štetno da ljudi u stvari su zasićeni tim eksiju prostorom bez da uopšte znaju šta se na njemu dešava. Znači, kada govorim recimo možda u Sloveniji, a vjerujem da je tako i u drug, na drugim nekim prostorima, to je za nas koji stvaramo na tom prostoru, koji, koji pokušavamo da neke stvari otvaramo, da neke stvari govorimo, a, u stvari jako nesretna mm -hmm. okolnost. jedinstvo je završilo na dva flora U masovnim grobnicama i koncentracionim logorima Na kojemo ta dva flora Želiš da ti sviram Pičko jedna nostalgična oca i majku. Bratstvo jedinstvo je završilo na dva flora Pred streljačkim vodovima i masovnim koljačima Na kojemo ta dva flora pičko jedna nostalgična. aranžman majku Jebo ti komunizam i svastiku i majku Zdravstvo je završilo Vrijeme je da se upoznamo Onakvi kakvi stvarno jesmo Onakvi kakvi stvarno jesmo Onakvi kakvi stvarno jesmo Onakvi kakvi stvarno jesmo kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. koliko je uopšte ta tema oficira JNA i, i uopšte pitanja e, zločina bliska e, Sloveniji, građanima Slovenije i u tom smislu zapravo kako je tvoja knjiga za sada prošla tamo? Pa, ne bih rekao da je jako bliska. Mislim da Slovenija u tom smislu voli da se pretvara da sve to nje, e, se nje ne tiče. Mislim, ima puno ljudi koje se to tiče, ko, tako da čak sada ima e, i ljudi koji rade neke te teme i koji ih obrađuju nastao je jedan TV film na, baš na tu temu početka rata vojnika jel, a, a, u pripremi je isto tako jedan film sa sličnom tematikom a, e, i međutim u suštini Slovenija najviše voli da vjeruje da se to nema nikakve veze s njom. E, znači, voli da priča o svojom samostaljenju, o nekom tom ratu, deset, desetdnevnom ratu, o agresiji koju je Jugoslovenska narodna armija izvršila na nju, ali s tim, sa odlaskom Jugoslovenske narodne armije e, za Sloveniju, u stvari, njena istorija i sve ono što je zanima tek počinje. Znači, sve ono, ali počinje u smislu da je da, se, da je više ne zanima i da ono sve što se dešavalo na ovim prostorima posle toga apsolutno nije njen problem, niti se njena bilo koji način tiče. Tako da ja sam bio na neki način iznenađen odazivom čitalaca na moju knjigu, jer ipak je bio, mislim, normalno nije to bio tako odaziv kao Nežnjakio Marš koji su bili bestseller i nešto, ipak neki fenomen. E, mislim da se do sada prodalo negdje pa između 5 i 6 hiljada knjiga, nemam trenutno ni nemam najsvježije podatke, ali a, što je recimo daleko od Čefura, ali je to znači jedan jako dobar bestseller u Sloveniji, znači za takvu knjigu koja ipak je i, i prilično košta zbog a, znači koja na neki način ove godine nije ušla u konkurenciju za nagradu Kresnik, nego će ući tek sledeće godine. Znači, to je jedan prilično lijep uspeh i prilično dosta pažnje ona probudila, što normalno. Na neki način to je, ide zahvalnosti moje prošloj prvoj knjizi, ali ipak i nećemo da neko vrsta zanimanja u ljudima postoji. Nešto što ja nisam očekivao, ali na neki način postoji. E sad, to u javnosti možda nije toliko, prisutno i tako konkretno i ne probija se u javnost ta, taj dio priče, ali neko izgleda da neko zanimanje ipak u ljudima za to sve postoji, jer ljudi, znači kad govorimo o nekim konkretnim ljudima, ne o društvu stranačkom, ljudi imaju kontakte, imaju prijatelje, na kraju svi su tu služili vojsku, provodili život i sigurno je da nisu mogli onako što je slovensko društvo i zvanična politika odrezala da i oni svi odrežu. Samo je nekako se osjećalo nekako nepoželjno da se o tome razgovara, dok su ljudi ipak pratili i činili i kako, kao što sad ispada, da im se ipak činilo da ih se sve to nekako tiče. Tako da ja sam jako zadovoljan time koliko ljudi je uzelo i pročitalo moju knjigu do sada, pa evo i i nadam se da će još da, uz, da uzmu to u ruke jer nekako i reakcije su vrlo pozitivne. Mm -hmm. Sad, očekuješ li da će baš zbog teme kojom se baviš u knjizi možda interes u, možda ne toliko u samoj Srbiji, ali u Bosni i u Hrvatskoj biti možda čak i puno veći? nego možda čak i u samoj Sloveniji u Srbiji postoji ta druga vrsta problema suočavanja sa istim tim zločinima jer zapravo najveći broj zločina je došao upravo sa ove strane. Pa na neki način bi to bila neka logika u tome. Mada ovdje ima drugi problem, kao što u Sloveniji te ljude to ne zanima jer čine se ne tiče, ovdje toliko se govori o tome da ljudi često ne žele o tome onda i da čitaju, da gledaju u filmovima, znači ima neki otpor do tih tema koje se svaki dan pojavljuju na uh, mediji, u medijima. Mislim, dok sam ja pisao knjigu za koju mi se, kad sam krenuo da je pišem, činilo da možda već ta tema nekako gubi na aktualnosti, što me na neki način i radovalo, baš zbog toga da ne ispadne da ono ganjam tu neku, neku vrstu aktualnosti, na jednom se desilo, znači, hapšenje mladića, a, suđenje Radovanu Karadžiću, znači sve što je nekako postavilo tu temu, bar za neko vrijeme, u prvi plan. Tako da teško mogu Teško je sad predvideti kakve će biti reakcije. Sigurno ti ljudi mnogo bolje poznaju tu temu e, nego što poznaju ljudi od Slovenije. znači da će možda biti mnogo kritičniji prema ovak, ovakvom tekstu. E, sigurno se njih to lično puno više tiče, znači bit će mnogo intenzivniji čitaoci, e, ali ipak treba, treba vidjeti koliko je koliko su spremni da takve stvari čitaju, koliko, koliko ljude to u ovom trenutku na taj način zanima, znači koliko su spremni da sad te teme iz dnevno, dnevne politike, iz nekog to vrste jezika prebace u literaturu koja je ipak nešto drugo. E, po meni, bar za Sloveniju sigurno je to vrijeme, jer su te teme nekako nasilno izbačene iz njene politike i meni se čini da je to pravo mjesto da, se, da bi u svoje mjesto u literaturi. A sad kakav kao kako tome razmišljaju ljudi ovdje, to je, treba tek da vidimo. Mm -hmm. Možda još malo da se pozabavimo naslovom. E... Donekle me zapravo tema čitava i oficir JNA u samoj Ljubljani i Jugoslavija moja dežela podsjeća na film Žike Pavlovića Država mrtvih gde je takođe deo priče smešten u Sloveniju Ratko Polić glumi Janeza Krajnca čini mi se, oficira JNA koji posle toga odlazi u Beograd, međutim, odoleva iskušenju da odlazi dalje na ratište i zapravo tu se negde zapravo te vaše dve priče i razilaze. Pa, dobro, ja moram priznati da nisam gledao film Žike Pavlovića, nisam bio u toj mogućnosti, nažalost, taj film ima i tu svoju nesretnu priču, nikad nije prikazan u Sloveniji javno. E, mada poznam, mislim, znam mnogo toga o filmu. E, ja mislim šta sam, da... Izvini, šta sam teo samo da te pitam, da li se zapravo i ta knjiga mogla isto tako zvati Država mrtvih? Jer u suštini to jeste to. Milo pa, je puno naslova, moglo se sigurno da, da je nudilo se mnogo tih naslova i sigurno da bi to jedan od tih naslova mogao da bude. E, mislim da ta tema sigurno je nije ni moja knjiga ni prva ni zadnja koja se tom temom bavi. E, ta tema će postajati sve aktualnija jer baš taj moment ja mislim, puno ljudi na neki način to na, na sličan način doživljavalo. Da su bili vojnici u, Jela, u Jena, kao što je recimo režiser filma Generacija 71, tog TV filma u Sloveniji koji je ispričao svoju ličnu priču kako se bježalo e, kao mladi rekruti kako su bježali od rata. Ne da sam ga baš gledam. da. Ne, ne, pritom ginuli e, znači, da li imaju priču koji imaju neki lično, ljudi imaju lično iskustvo, ta generacija koja je sad kao moja, koje smo tad doživljavali sve to kao djeca, pa imamo neku, na neki način smo bili upleteni bez da nas iko išta pita, a sve do sad u stvari nismo mogli da progovaramo o tim stvarima pa ćemo tek sad da našu vizuru pokažemo. O tim stvarima puno ću se još dogovoriti i, jer bila je to tako kompleksna situacija da je jednostavno stvarala toliko različitih priča, toliko različitih pogleda na stvarnost, e, I, a drugo što je, recimo, baš vrijeme kada te priče nekako polako nestaju iz dnevne politike, vjerovatno pravi moment da se počnu što više pojavljivati u literaturi. Mislim da literatura i umjetnost nekako za obradu tih tema puno primjernije mjesto e, nego što je to, ne znam, su TV studije, političke emisije, parlament ili neke takve gdje u stvari su svi, te, svi fakti nekako podloženi nekim trenutnim interesama raznim političkih partija. Znači, tako da ja mislim da će to, toga biti još više i da će se ta tema, pa i jugoslovenskih oficira razno raznih nacionalnosti koji se nalaze u tom kaosu 90-ih e, i biraju strane, da će tih motiva biti još više. Bilo ih i u nekim filmovima koje smo već do sad gledali, e, sigurno će se naći taj motiv i u filmu koji sad radi Srdan Golubović, Srđanu Aleksiću. E, e, tako da toga, tu mislim da ta priča o tom razdoblju daleko od toga da završena, mislim da pravo razdoblje kreativnog suočavanja sa tim razdobljem tek počne. To me zanimljivo što si sada rekao. Mm, to pitanje u raznim TV debatama i sličnim formatima. Zašto? Zato jer koliko vidim, u Sloveniji je u toku predizborna kampanja za predsednika između ostalog jedno od pitanja koje se postavlja kandidatima je njihov odnos naspram Jugoslavije i naspram Tita. Pa da, u Sloveniji je posle nekoliko godina neke, neke vrste amnezije i neke šutnje, sada smo došli do drugog ekstrema kada nam postaje debato o drugom svjetskom ratu i stvarima posle drugog svjetskog rata bitnija od bilo čega. Znači, opet, još uvijek smo na političkom terenu gdje je puno politikanstva, manipulacije sa nekim podacima i sa ljudima i njihovim još uvijek prilično jakim emocijama Mi smo daši zapravo taj drugi ekstrem gde se još uvijek manipulira sa tim emocijama koje su još uvijek jake jer ljudi još uvijek nisu nekako raščistili svoje porodične priče iz onog koje se događalo poslije onog svjetskog rata. I jednostavno došli smo do situacije kada je polemike oko Tita, e, odnedavno i oko simbola crvene zvijezde, e, postoji opet žustre e, i dio nekih političkih obračunavanja. Znači, opet smo uzeli tu materiju a, istoričarima i umjetnicima koji su, da se razumijemo u Sloveniji, prilično puno stvari je, i to prilično puno dobrih stvari napisano na tu temu, a opet je nekako kao da to sve ne postoji, uzimamo i počinjemo neku politikansku, površnu debatu o tim stvarima namjenjenom dobivanju nekih političkih bodova. I, I zato se to sad pitanje pojavljuje u tim predsjedničkim predsjedničkim izborima i zato se i pojavljuje inače na nekim političkim kontekstima. E, što se mene tiče, te stvari su na neki način, većina ljudi ima jako rašišćena odnos prema Titu e, ljudi su raštili, e, a sad dolazi do nekog obrata, znači da ljudi koji imaju svoje mišljenje o Titu rašišeno sada u inat, recimo, kada su isprovocirani, zauzimaju puno radikalnije stavove, da li pozitivno, da li negativno, i opet dobivamo neku crno bijelu sliku, mada smo se nje odrekli već davno. I to je ono sve što, što na kraju biva u takvim političkim debatama. Znači da opet pristajemo na crno-bijelo, a već smo nekako bar sam ja tako to vidio, e, uspeli da sastavimo jednu prilično kompleksnu sliku i tog razdoblja i tih dešavanja, da spoznamo da istina nije onakva kako smo mislili da je, nego da ima i drugih nekih dimenzija. A sada se vraćamo u to polje crno bjelog i opet tih obračunavanja. Program Kulturartistik me karakter edukativ. Thank you. Hoste že odnegdaj gojil borbenost. In tudi jaz, in tudi jaz, in tudi jaz, in tudi jaz, in tudi jaz, hočem biti vojak. In tudi jaz, in tudi jaz, in tudi jaz, hočem biti vojak. In tudi jaz, in tudi jaz, in tudi jaz, hočem biti vojak. zapravo zaći u te dublje dimenzije i sada malo pročitati je li, šta su ti istoričari i razni ljudi zapravo pisali o tom periodu. Puno je jednostavnije zapravo upaliti TV i jednostavno prihvatiti mišljenje nekoga koga iznese sada na takav način. Ali ono što je meni između ostalog tu zanimljivo je da ti nisi jedini zapravo koji se time zapravo bavi tim, tom nekom odnosu naspram Jugoslavije. E, pogledao sam pre koju godinu zapravo i ovaj film Žige Virca, Trst je naš. Uh, gde se on na jedan šaljiv način zapravo bavi jednom temom koja je bila vrlo ozbiljna u određeno vreme, jeli to govorimo posle drugog svetskog rata, međutim su bi bile sjajne reakcije pre svega u samoj Italiji na takav film. Pa da, Italija je specifična zemlja. E, što se toga tiče svog odnosa s istorijom, na neki način puno sličnija nama nego nekoj možda Evropi koju predstavlja recimo Njemačka koja je jedna rijetkih, ako ne jedina zemlja u svijetu koja je jako raščišćavala i još uvijek raščišćava svoj svoju prošlost i svoje mrlje, mrlje na toj svoje prošlosti. Italija je, živi isto tako jednu u amneziji. Italija ne poznaje svoju prošlost, čak ni, na čak ni priče gdje ona nastupa kao žrtva, zato što su jednostavno brisali neke stvari. Oni ne poznaju ni pitanje Esula, ni svojih prognanih ljudi iz Istre. Jednostavno, o tome se ne govori jer su oni čitav taj drugi svjetski rat i sve što se tamo dešavalo izbrisali da bi mogli da prekriju nekim vrstom nek, da se postave ulogu neke žrtve i pobednika i žrtve, mislim. Pa su zbog toga izbrisali i neke stvari koje su njih ili ljudi koje su neke Italijane jako pogodili. Tako da tu je bilo, te reakcije su bile recimo jako zanimljive jer je tad e, ministar vanjskih poslova Italije najpre u javnosti nastupio i napao Sloveniju, a onda se ovako privatno izvin, izvinio o Sloveniji a, e, diplomatskim putem e, i rekao da to neka to ne shvate kao direktan napad, nego da je to, to je bilo samo da pomiri Italijane koji da se ne bune dalje, da, da, da pokaže da, da to preuzima država. Znači, u Italiji nekako oni ne vole da se bave i se uvek se plaše tih nekih da počnu da se ot, da, da bi počele da se otvaraju te debate i oni zato nastupaju žustro da bi te debate zaustavili, jer kad bi se počelo da se priča, puno toga bi izašlo na vidjelo. Oni su u Italiji tek prije nekoliko godina preveli su uh, knjigu Nekropola e, Borisa Pahora, znači čoveka koji je rođen i to živo, pre, živo preživio u okolini Trsta, znači u Italiji, koji je na neki način, mada piše na slovenačkom, u neku ruku sigurno italijanski pisac, veliki pisac, i ko, jer je to jednostavno njegove knjige previše cr, crno i kritično govore o toj italijanskoj fašističkoj prošlosti. I I, i za samim time su meni potpuno razumljive te reakcije Italijana, žustre, jer film Žige Virca e, prijetio je da otvori neke od tema koje tamo niko ne bi baš puno da otvara. E, prijetio je da otvori neke teme, recimo 20-godišnje okupacije, mislim, sa, ne sa strane Italijana, nego sa strane fašizma, e, jednog velikog dijela Slovenije, A, znači, u za Sloveniju na, nacizam i fašizam nisu počeli sa početkom svetskog svjetskog rata, nego sa, skoro sa krajem prvog svetskog rata, znači svih onih 20 godina, jedan velik dio a, obale slovenske i slovenaca živlo je pod fašizmom i, i svo to razdoblje Italijani koje ne bi da otvaraju, zato su bile takve vest akcije, zato ja mislim da taj film Žige Virca doživio onakav prije, mada je to jedan simpatičan studentski film koji je htio prije svega da zabavi, da malo pecka, ali ne previše i meni je na neki način zbog Žiga i drago što je to na neki način uspio da postigne. On ima taj neki talenat eh, koji se pokazuje u njegovom sledećem projektu kum priča o tom e, svemirskom svemirskom programu bivše Jugoslavije Tita koji on prodaje nas i, i, i drago mi je da, da ga, moram reći da njega recimo kao režisera zanima ove teme o kojima ja radim i da od njega isto tako očekuje možda u narednih nekoliko godina da dođe sa jednom takvom pričom koja će možda da ima neke dodirne tačke sa ovom mojom knjigom i mislim da, bi, da će taj film ako ga on uspije da sastavi, napravi isto tako da probudi puno pažnje na ovim prostorima. Uh -huh. Sad, ljudi koji se bave sličnim temama vrlo često zapravo dolaze u problem teškoće pronalaska bilo kakvih financija za slično, zapravo za recimo pravljenje pravljanje filma, a i, i, u suštini taj film, kao što ste rekao, jedan mali film, zapravo studijenski film, je proizveo takve reakcije u susjednoj državi. Imamo prilike da vidimo i ovde da jedna obična pozorišna predstava zna da digne gotovo čitavu državu na noge. E sad, a vrlo često pričamo o tome kako umetnost jednostavno nema tu mogućnost da otvori to polje suočavanja i polje debate, što je zapravo u ovom društvu preko potrebno. Međutim, tu i tamo, eto, neki slučajevi za koje se zakačimo ipak pokažu da to baš nije tako jeste. Specifične su teme, ali opet pravi pristup može da otvori debatu. Uh, ja ne znam da li je to toliko do pristupa ko, ko, koliko je do nekih ipak neočekivanih e, okolnosti, nekih slučajnosti. Ja sam radio puno stvari za koje mi se činilo da bi mogle da pro, proizvedu neke debate, pa nisu. E, Čefuri, recimo, jesu, filmovi Žige Virca jesu, e, još neke druge stvari znam, koje znam, možda imaš ti sad u vidu, jesu, ali nikad ne možeš unapred da predvidiš šta će da, da bocne na taj način da se digne takav otporka. Nekad sad, recimo, možda u ovom trenutku možeš da predvidiš da ako napraviš film koji kritikuje uh, Mohameda, da će da se dignu ljudi, pa bez obzira kakav to film bio i da li ga iko vidio. Uh, znači ima u određenom trenutku, u određenom kontekstu, možda i može previditi, ali ne znam, ja nisam recimo mislio da će Čefuri ikad postati takva priča, da, pa je onda su, su mješala policija, dobili su neke nagrade i na jednom je ta priča koja, koja je, da se zove, prije toga bila prilično velika za neke literarne krugove, se proširila pa se počela celo da priča. Uh, isti je slučaj sa tekstom Andreja Nikolaidisa oko koga se digla cijela buka da bi se po meni iskostalo samo to da su tu ipak neki drugi interesi koji nemaju ni veze ni sa tekstom ni sa uh, Uh, uvređenosti ličnom nekih političara ili osjećaja njihove ugroženosti. Uh, znači, tu su, puno je, da bi, ja mislim da problem je u tome da bi mi koji stvaramo imali tu neku moć, trebamo pomoć nekog drugog ili nečeg drugog a ta pomoć može da nama ili šteti ili da nam koristi. Sad, to je teško kada dobiješ tu neku, neku vrstu pomoći, kao što je Žiga Virus dobio sa strane italijanske vlade, i ta ministara, e, teško da je kontrolišeš, teško da ti onda možeš da utičeš na to, hoće to da vodi u jednom pozitivnom smjeru, pa da će da se otvoriti debata, ili će to da nekako da vodi u tom smjeru da više i zaborave ljudi i šta je bilo ono zbog čega je počela sva ta buka. Da, vrlo često zapravo buka i počne, a bez da se pogleda ili pročita bilo šta što e, još pa gore. to je to. I, I tu je tako da šta je nam, ja sam čak prestao da, da, da priželjkujem sve te debate baš u tom smislu ja ne znam šta da od njih očekujem, a da sve moje knjige i sve ono što radim u suštini normalno ima potrebu, ima neku duboku zakonu i želju da otvori neke teme, da se o njima priča, da ne završi se, znači kad ljudi završe i zaklope knjigu, da to nije kraj života te knjige, nego da to ipak probudi nešto, da I u tom smislu Čefuri su bili neverovatan uspjeh, oni su probudili mnoge debate, čak su iz njih pod, pod, pod utjecaja te knjige nastajali neke druge knjige, neke druge analize, a, Znači, mnoge druge stvari koje sam radio takih uspeh, pa su, recimo, bile možda i uspešne, recimo, svetom se jednog studentskog filma koji je bio, za kog sam pisao scenariju, Setan put Nedime, koji je bio, na, mislim, nominovan za Evropskog Oscara, znači, jedan jako uspešan film, nagrađen Sarajevo, koji nikada nije otvorio debatu o temi koju zapravo obrađuje, mislim, u Sloveniji, znači, o toj brutalnosti, slovenske policije, formalnosti s kojom oni obravljaju tamo dočekuju ljude i, i na koje tem gubljeno međuljudskim odnosima u tim e, tom držanju nekih pravila. Dobro, Tako, ta policija, mislim ti si to opisao juče Furijima, zapravo da. si zbog toga dobio i prijavu od same policije, ali zapravo policija je ista u Sloveniji, ista je u Srbiji, ista je u Bosni i Hercegovini, zapravo to je jedan mentalni sklop koji se zapravo gaji još iz tog perioda bivše Jugoslavije, pa sve do dana. Ja mislim da nije to ni vezano sa za bivšu Jugoslaviju, mislim da to isto tako zna, važi za sve vrste policajaca našeg svijeta koji nekako ono, zatiče se tim strogim pravilima da bi nekako održavao red i tu na neki način to je sigurno dobro. Nedavno su slovenska policija zatvorila jednog od najboljih igrača Fenerbahča, najboljeg, jednog najboljih klubova košarkarskog Evrope, Romena Sata, igrača koji igrao za Barcelonu, Panathinaikos i tako dalje, zato što je imao falsifikovanu vizu u pasošu i on je umesto da bude na utakmici Euro, Eurolige završio ža zatvoru. Znači, e, to je striktno pridržavanje pravila e, nekad dovodi nekih absurdnih situacija i na neki način sigurno je dobro da znaš da znači, naša policija sve nekako tretira isto, ali se gube neki čovečno se tu gubi, mislim, i tu je, dolazi do nekih jako tragičnih situacija, kao što je primjer te priče koje mi, znači, sedam put nedime je dastao po istim istintoj priči i to je svakako tragična priča e, toga kada ljudi nisu omogućili čovjeku da umre tamo gdje on to želio zbog nekih propisa i regulacija. A. I, ali ne znam, mislim da u tome, u svim tim držanju tih propisa, bar ovo što da važi za nas male ljude, mislim, da se razume, ja ne, nemam uverenja da to na onom najviših nivoima ti propisi tako jako važe, ali to je neki način na koji je svet prihvatio da nas na taj način e, drži pod kontrolom i mi smo to na neki način prihvatili jer to nam negdje nam omogućavalo neku vrste sigurnosti. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Ja. Mhm. Reci mi koliko se umeđu vremenu od slovenske samostalnosti pa do danas zapravo promijenio odnos prema Čefurima, odnosno južnjacima i da li se uopšte promijenio? koliko u tom recimo odnosu je možda pomogla ili čak odmogla odluka Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu da se izbrisanima, koji svakako spadaju u tu grupu bez obzira što nisu svi iz Bosne, jer znamo to za jednog Slovenca, Čefuri, zapravo svi koji su južno granice. Pa sad mijenja se taj odnos, e, mislim da u suštini e, Slovenija i s ulaskom u Europu i nekim razvojem događaja postaje otvorenije društvo jer je prisilno otvorena, znači e, prvo mora se otvarati prema svijetu, mora komunicirati sa tom Evropom, mora da prihvata neke, bar na površini neke njene vrednosti, znači političari moraju da govore u nekom diplomatskom jeziku I, i sve se više taj jezik mržnje, jezik xenofobije zavio u neki celofan i sakriva, što je, šta ja znam, na neki način dobro, a drugi način opasno, budući da e, nekad si ti jako lako prepoznao taj jezik mržnje, jako lako si ga odbacio, lako lako si ga smjestio u neke radikalne sfere, dok sada ljudi koji šire te ideje djeluju kao nekako potpuno e, neradikalni, e, djeluju kao intelektualci, djeluju prihvatljivo, tako za medije kako i za ljude. E, e, znači, on je promijenio oblik, taj ksenofobija koja je normalno prisutna svugdje, pa je Slovenija promijenila oblik i, i sad, normalno, mi smo se morali otvoriti, ne znam, Ljubljana, sad imam troduplo više turista, ima puno više ljudi koji tu rade iz inostranstva, znači svijet se sigurno mijenja, puno više se o tim stvarima priča, puno više je to prisutno u medijima, to se ispostavlja kao problem, sigurno tu ima uticaja sve što se dešava i na ta saga sa izbrisanima koja je čak kraj te sage prošao neverovatno mirno i nije probudio neke divlje polemike i i napade nekog šovinizma koje je obično budio kad god bi se pojavio u medijima i na neki način tu vidi neki napredak mada ja mislim da sa ksenofobijom je ono samo stvar konteksta ona se nikad potpuno ne gubi i potpuno nego samo ide, ide prema tome kako uspijemo da održavamo neki kontekst u kom je ona ostaje neprihvatljiva i kom nema mogućnosti da u nekim radikalnim oblicima se pojavljuje redovno i prihvatljivo eh, i to na neki način sad Europa pokušava da radi ali normalno, svako toliko se taj kontekst menja, menja se u vreme krize opet opasno, su u desno tako da opet ne bi rekao da smo mi sad postigli neku tačku i i da se ne možemo odmah da se vratimo nazad u nekom 90. kada je bilo potpuno normalno da se viče Čefuri Raus, kada smo imali slovensku nacionalnu stranku koja je javno pozivala da se protjeraju, kada su se desili izbrisani i tako dalje. Mislim da su to stvari za koje treba no, stalno u stvari da se bori. Sad, kad pričamo zapravo o tom odnosu danas, e, možda je zapravo jedan oksimoron situacija zapravo da u Ljubljani gradonačelnik Zoran Janković, čovek koji se svojim strankom zapravo i osvojio najviše glasova na prošlim izborima, a sa druge strane imamo premijera Jan, Janeza Janšu, koji upravo koristi e, takav jezik, pa gotovo da i sam ponovo ne kaže Čefuri Raus. Sećamo se njegove prozivke za ljude u trenerkama koji su dolazili da glasaju, pa na kraju krajeva i same reakcije na činjenicu da si ti dobio novac iz filmskog fonda za film Čefuri Raus koji po njemu blati Slovence i Sloveniju. E, pa to su na nek način dvije Slovenije, mislim, e, jedna, znači, jedno predstavlja neću reći da je Zoran Janković neki anđel, on nikako ne može da predstavlja neke te sve moderne ideje, otvoreno društvo i on sam eh, ja ne shvatam njega kao nekog baš zagrizenog ljevičara međutim sam to da je on može da bude gradonačelnik i to da on kao Zoran Janković može da pobjedi na izborima pokazuje na to da postoje ljudi kojima to nije problem Znači, on više govori nego, nego to, više govori, manje govori o njemu nego što govori o društvu koje je sposobno da takvog čoveka izabere bez obzira na njegovu nacionalnost. Znači, to je neki sigurno jedan pozitivan znak. Mada i u tome ima otpora prema on, svemu onome što e, predstavlja Janez Janši. Znači, i izbor Jane Jankovića ima isto tako jedan velik dio zahvalnosti i dužan tome šta ljudi misle o Janezu Janši kao što Janez Janša nekako gradi svu tu svoju politiku na otporu do te Slovenije koja ima Janeza Jankovića za gradonačelnika koja znači to su dva antipoda to su dvije radikalne mislim kraja mislim i Janez Janša sigurno nagovara jedan dio Slovenije, taj dio Slovenije sigurno postoji, on je puno radikalniji nego što možda ja, Janez Janša u svojim ličnim izjavama to pokazuje mi nemamo trenutno nijedne radikalnije stranke od vladajuće SDS, znači s, nacionalisti su ispadli, oni su znači sad pokrili taj dio terena, oni uz to što se trude da budu neka moderna desnica da idu prema sredini, još uvijek svjesni zadržavaju i taj dio glasačkog tijela na krajnjoj desnici da bi pojačali svoju poziciju i, i znači i to je što je pomeni opasno trenutno u Sloveniji da na da vlasti imamo stranku koja se ne odriče svojih radikalno desnih glasača sa radikalno desnim e, pa čak i jedan vrlo ksenofobnim stavovima nego im čak nekada zna fino da se približi planski i da nekako im pokušava da, da ih nagovori e, tako da to je Slovenija na neki način to rascepljeno društvo Eh, koje se isto tako može podijeliti u, ne znam, gra, selo, grad, um, obrazovane, neobrazovane i tako dalje. Međutim, to je njen, mislim da njen trenutna situacija više manje svugdje po svijetu, mislim, i da eh, tu nije ništa prilično čudno ili neobjašnjivo, nego jednostavno takva je naša trenutna slika. Mm -hmm. Ti si bez obzira na te reakcije film gotovo završio, ako već nisi završio, je li tako? Pa ne mogu reći da nismo imali problema. Sad, teško je te probleme povezati uh, e, isključio sa mnom ili sa naslovom filma ili bilo čim, jer ja se, mi se nalazimo u paketu sa svim drugim filmom u Sloveniji i situacija na celom polju kulture nije nimalo uh, nimalo dobra Znači, mi smo uspjeli nekako da završimo film, e, do dan današnjeg nismo dobili sve pare koje nam pripadaju po ugovoru potpisanom januara i koje bi trebalo već februara da dobijemo, znači još uvijek se nalazimo, još uvijek smo dužni mnogo kome koje radi u našem filmu, još uvijek većina filmskih radnika i autora nije dobila sve svoje honorare. E, znači, film nije nastao nekim baš okolnostima koje bi čovjek želio kad radi nešto, jedno, nešto tako zahtjevno. A, međutim, nemoguće je to povezati direktno sa mnom, kažem, jer je iste situacije doživaju svi drugi filmovi u Sloveniji trenutno, pa i šire, mislim, i, ali da ta politika koju vodi Janez Janša nema nekog pozitivnog odnosa prema kulturi, to je sad već potpuno jasno i da ima čak, čak je jasno da ima jako jake želje da neko od te, tih kultura koje su jako kritično usmjerene prema njima i na neki način onemogući. Mm -hmm. e, jedna od fraza, odnosno zapravo rečenica možda ključnih u toj tvojoj knjizi Čefuri Raus je između ostalog i zapravo neka vrsta zaključka glavnog lika da je možda bolje biti Čefur u deželi, odnosno u Sloveniji, nego Janez u Bosni i Hercegovini. E sad, ja bi to čak možda i dodao da je možda bolje biti čefur u Sloveniji nego sam Bosanac u Bosni i Hercegovini. <laughs> pa, čak bi se ja mogao s time složiti, mada ne znam kako je biti Bosanac u Bosni, međutim onako kako ja sva doživljavam Bosnu i zbog čega je nastala ta rečenica na neki način, e, kako ja vidim situaciju u Bosni, ona je puno surovija nego ona u Sloveniji, bez obzira ko ti u Sloveniji bio. Znači, bez obzira šta si, ko si u Sloveniji, teško da možeš da doživljavaš nešto tako što do, od onoga što doživljavaju danas ljudi u Bosni onako kakva Bosna je i kakva je njena perspektiva za buduće. Znači, sigurno Slovenija kada se poredi možda sa nekim evropskim zemljama, ona je u krizi, kada se poredi sa zemljama kao što je Bosna, a, a vjerujem da je Srbija a, nije u puno boljoj situaciji, onda Slovenija ispada koja ako jedna obešena zemlja. Tako da to je sigurno istina i e, bar tako ja to izvana doživljavam i moram reći da je puno prijatelja koji imam u Bosni ili rodbine to na sličan način doživljava, normalno ne svi, neki se snalaze, nekima je dobro, neki uživaju, neću reći da sad svi u Bosni a, e, a, e, priznaju to je težak život, bosanci su poznati po tome da, da znaju da žive u krizi i da znaju nekako da žive s tim, ali je, da je teško, teško. Hvala. E, Ja nas hoče, je to služba, ja nas hoče biti doma. Janos hoče pit več čaja, Janos klubin sin za kvar. Digital program izobraževalnega značaja. Josip Broz, metalski radnik Zagreb 1928. Priznajem, da sem član ilegalne komunistične partije Jugoslavije. Priznajem, da sem radio na propagandi ideje komunizma. system Prikazivao sam proleterima sve nepravde koje im se čine. the system Ne priznajem, međutim, buržuarski sud, jer se smatram odgovornim samo pred svojom komunističkom partijom. Zaprli su Jožića. Ga hitili u kadine, popeljali na sud, ma on nima straha, ni se branija šutnjom, Ni se činija da je Mona munjen lud Pogledan je drito u oči i reka Fuck the system No justice, no peace Seren vam se na ti sud, mi Chicago Svi suci, vokati mi da moru pofumati perché mi son druge, macchinista metallurgico, bravi proletari, usami comunista e trdi ateista, tako mi bo pomoga. Fuck the system. Fuck the system. system the system. Jušto je da sam govorio težaku, da su u pravu. Neka ne puštu da ih jebu u glavu. Da zemlju treba dati seljacima, a tvornice radnicima. Ne budimo mone, činimo revolucion. Perché capitalista e sporcacion. Niman čas vami kušeljati, hitite me u pržun. Naši pržuni su naši univerziteti Tamo će se kaliti, citati, proucavati i pensati Kako ću vam šajetu u fundamente puntati Fuck the system No justice, no peace Fuck the system the system. Fuck the system. Fuck the system. Serenman nati sud, mige kago. Svi suci, avvocati, miga moru pofumati. Perché? Mi son druže, makinista, metalurgiko, pravi proleter. Uzorni komunista i trdi ateista, tako mi Bog pomoga. Fuck the system. fuck the system. Fuck the system. Fuck the system. Rezoluntno, jasno i glasno. Svi u jedan glas. Fuck the system. Franci Blašković i Marko Brecelj. Tihe patnje kupeka. Bilo u TV ili radijskoj formi, a siguran sam u nekom trenutku i puno više od tih i patnji, odnosno gosti. U Kupeku 50 i drugi put po redu, 13. novembar 2012. godine, 21h i 37 minuta. Poslušali smo Gorana Vojnovića, moram da priznam da je jedan od boljih intervjua koji je u ovim kupecima do sada uh, objavljivan. Uh, nisam nešto obraćao pažnju, nadam se da ste bili brzi, brzih prstiju i da ste pisali na hekupek.gmail.com kako bi dobili jednu knjigu pod nazivom Jugoslavija moja država Gorana Vojnovića, zahvaljujući Rendetu. Ja ću vam se javiti na taj mail, a mi nastavljamo dalje još nekih za desetak minuta imamo do kraja ovog 52. kupeta. Možda sam se ja malo razmazio i one koji slušaju ovo, pa smo navikli sad već da to traje i po 3 sata, pa možda 3 i po. E, ovaj put neće biti tako, nego se držimo u zacrtanim okvirima od 2 sata. Moram samo da kažem da ću se ja zaista potruditi da u narednim kupecima mm, svaki put, barem utorkom, uveče u ovoj radijskoj verziji imamo po neku nagradu kako bi vas malo motivisao da Kupek u buduće slušate uživo, bez obzira bio gost u studiju ili ne. Oni koji budu to slušali na odloženo, nažalost do nagrada teško da će doći, ali bože moj. Da, ne bih želeo da se kad su nagrade u pitanju suzdržavate i pre svega da se javljate ako ste samo u Beogradu. Naći ćemo neki način da i one koji nisu iz Beograda opslužimo i damo neki poklon, bez obzira bilo u pitanju knjiga, disk, ruža ili nešto deseta. E, verovatno znate da je evo već neko vreme zapravo u opticaju i televizijska forma Kupeka koja je do sada imala četiri epizode. Posljednja epizoda bila je rezervisana za Aleksandra Stojkovića STA i Goribor. Potražite negde na YouTube-u. YouTube-u. Goribor TV Kupek pogledajte šta nam ST priča, a ne samo on, nego i čitava Goribor Družina koja se ovih dana, koliko mi se čini, još uvijek nalazi negdje u Londonu gde su imali koncert. Možda ćemo čuti kako je bilo i tamo o nekom od narednih radijskih kupeka. Još samo jedna stvar, u, u buduće će najvjerovatnije radijski kupek ići svakog drugog utorka, kao što će svakog drugog utorka ići i televizijska forma, tako da jedan utorak jedno, drugi utorak drugo. Naravno, verovatno će se ukazati prilika da to ide i malo češće i da radimo neke specijale, ali potom potom budite uz blog Kupekov, Facebook stranu, budite uz Nova FM, budite uz TV Novi. Negde ide televizijska verzija, a mi ćemo Kupek nastaviti upravo sa prošlim gostom, odnosno gostima Kupeka, a to je Gorivor. Poslušat ćemo jednu od najlepših stvari koju su ikada uradili, a želeo bih samo da najavim da će već sada naredne nedelje, dakle od ponedeljka utorka, TV Kupek biti uz Predraga Pašića. Ako ne znate ko je Predrag Pašić, malo uguglajte njegovo ime. Jeste futbaler, igrao za Sarajevo, a otkud u Kupeku, pa pogledajte pa će vam sve biti jasno. Nastavljamo uskoro sa vrlo kratkom pričom, prije svega sa muzikom, pošto je još svega 20 minuta ostalo do kraja, Goribor i Lepota. Više se ne bojim Ni života, ni smrti Samo bi pre nego što odem Da neke lepe stvari za sobom Ostavim Kad zaklopim umorne oči Na ovu ljudsku tugu da zaboravim I miran oblak zakoračim Ono što će uvek da me tišti Što znam da sve bolje moglo je Normalnom čoveku malo potrebno je Ali ne, ne, ne Neko je rešio da otme sve srco da malo pogineš Da te kao šraf u ludilo zavrte Iz dana u dan Kost po kost ja znam da sam pobedio Jer i posle svega nikoga ne mrzim I nikoga ni za šta ne jurim Žao mi je samo što neke ljude nisam voleo više Ali, ali bit će 365 dana Proleće, leto, jesen, zima I da li se tome radujem, pa moram Zašto da ne uzmem to što mi se daje I onako kad dođe, došlo je kad prođe, prošlo je deszczu ja tebe opec te tvoje oči i miris i ovog puta tebe i mene na živoj slici uhvaćeno vreme Ni sada ne znam zašto se nisam prepustio, opustio, zašto se života da ni smrti Stojim sam na ovoj nije imalo veze sa lepotom, ali nema veze. Imalo je veze sa Goriborom i sa još uvek aktualnim gostima u četvrtom poredu TV Kupeku, pa da i nisu bili gosti u TV Kupeku, u svakom slučaju Goribor uvek zaslužuje malo, makar malo pažnje. A, sad nešto sasvim drugačije. Uglavnom se u Kupeku bavimo više manje stvarima koje nas okružuju, odnosno domaćim stvarima omeđenim jeli jezikom, a sad ćemo malo izaći iz tog okvira, nadam se da će i u buduće nešto slično u Kupiku se dešavati, pošto bih želeo prosto da najavim jedan koncert. E, ali pre nego što najavim taj koncert, ja bih jako volio da iščitam jednu najavu za taj koncert, pošto mi se mnogo svidela. Mark Lanegan, autentična rock'n'roll ikona, pesnik i pevač lider Screaming Trees ključna inspiracija grupama Nirvana i Pearl Jam, član Queens of the Stone Age, autor tri albuma sa bivšom članicom Belen Sebastian, Isabel Campbell, omiljeni gost svih muzičara koji su skupili hrabrost da ga pozovu da im gostuje na pesmama i idealni partner za izmišljeni preferans u kojem ga čekaju Johnny Cash i Tom Waits. Posjetit će, sad ću da iščitam koga, šta i gde, uglavnom ovdje reč o Beogradu, 21. novembra u sredu i kažu rock and roll misija dolazi u Srbiju da propoveda svemirski blues. Da, ali ne dolazi Mark Flanagan samo u Srbiju, zato jer će osim 21. novembra u Domu omladine svirati 24. i u Zagrebu u MKC parku, A s obzirom da je ova čitava emisija gotovo bila posvećena Sloveniji, pa bi bio red da pokrijemo i to 25. novembra Ljubljana. K, S, što god to bilo, pa prosto bio bi red da poslušamo i Marka Lanegana i posle toga odjavljujemo 52. kupik. Mark St. Louis Elegy, sa posljednjeg albuma koji se zove Blues Funeral, kao što smo rekli, Beograd 21. Zagreb 24. Ljubljana 25. novembar, pa izvolite, uživajte. Dobro, odjavit ćemo ovaj 52. kupek po redu, opet je bilo malih tehničkih problema, izvinjavam se, E, dogovorili smo se kako će u buduće kupek ići, dakle svaki drugi utorak radijska, svaki drugi utorak televizijska epizoda, u narodnoj epizodi televizijskoj Predrag Pašić, u prošloj Goribor ST, u 52. epizodi radijskog kupeka, gost Goran Vojnović, Jugoslavija moja dežela, red bi bio da vas pozdravim. A, kako je čitav ovaj kupek, osim malih incidenata zapravo protekao u tom nekom post i prejugoslavenskom periodu, red bi bio da se za kraj odjavimo na isti način.